वरी सभु मुअल संदन सचे धणी अलाह ॾांहुं मोटाया वेंदा ख़बरदार उन जो हुकुम ग़ालिबु आहे ऐं उहो जल्द हिसाबु वठंदड़ आहे